hemen entzuten dozuena e, pelikula bateko soinu banda da. Eta gaurkuen e, eh, programa barri batekin etorriko gara leixiar irratira. E, programa honen izena ikusi makusi da. Eta e, pertsona e, ilustratu batzukin ator. <laughs> Euren izenak e, John eta Aitor Diez. Kaixo. Kaixo, Kaixo Jon, Kaixo Aitor. E, bueno, e, eh, ezai guzuen eh, zato zatozien? E, bueno, ba, ni jon naiz eta donostitik nator. Bueno, laskan jaioa, eh? Laskan jaioa, bai. oso ondo. Bai, eta ni aitor eta oi hartzaren. Bitu, oza, bi gipuzkoa retorriakuz e, isorretako laiziar erratira. Zinan inguruko programa bat izango da, eta e, programa honetan e, pelikula desberdinak e, ikusiko dugu eta bueno, eh, ikusi ikusiko dugu eh, zelan e, bueno, ongo ongo ongo astien Jon eta Aitor jundi ikusten eh hain modan dauen pelikula bat eta bueno, programan zier ikusiko dugu zelan e, ikusi da bien eurek eta zelan bizi zen e, pelikula hori. Baina bai. Ez, esan berrun, azken finean, programa jarri egun izan ere bai ikusi makusi zer ikusi, ez? Hori da. Ba horrekin zer ikusi daka eta gaurkoan, ba, bueno, ez dugu denbora egin beste pelula ikusteko eta bakar bat eta zitengo dugu. Hori da, hori da, ba, ikusi makusuri, zer ikusi, ikusten dut, ikusten dut, pelikula bat azten dala, arekin. Arekin, eta zein izango da? Abata! Abata! Abata! Abata! Bueno, joan zinen oste eh, ikusten abatar pelikula, eh, modan dauen pelikula hau, eta eh, derrigorrez ikusi berreko pelikula dana, ez? Bai, oste gunien joan ta eta bukatu den. <laughs> Esan behar da, eh, eh, Aitorrek, eh, le aitorrek lehengo pelikula, Abatar bat ikusi abela aurreko gunean? Aurreko gunean, bai, <laughs> bai, baina hontan emozionatu nintzen 3D ikusteko, eh? Zer, bai.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 Ni joan itzen iriki eh, eta oso interesgarria zan, zer gari hortan etzegon proiektzio digitalik eta etzegon horrelako ezer, ez? Eta IMAX e, zine sistema ere ezan oso ezaguna gure artean eta futuroskopen altzen ditun gauza horiek ikusi. Altzen ikusi uh zinearen etorkizuna teknologikoki nundik nora e, eh, joan ziteken. Ba, nire, nire umetan joan eta gila esan irudioi dakat. Ba, irude pelikula bat ikustia, eta bai. moitzia, eta ez da eta zer, bai. beste inoen nintzen ezintzen ezin e, zerbaita. Eh. Bai. Nire pentsan hau baina igual geldituko zela pizkat, eh, sarkitute. Ba, nire pentsatu nuen. Ba, ziurenik e, eh, lan asko edukiko dute, beti berritu edukitzeko. Azkenean teknologiak ibili nahi balezu, berrikuntzak sartzen, Ba, nahiko garestia da, eta, eta egia esan, Ba, gustatuko litzetak futuroskopea joatea noizbait. Bueno, eh, plantatu bozulego. Ikusteko, a ber, nola, zer dagon, zer dagon eh, berria. Agian, igual, Juan algara eh, zuzenie. Zuzenieko bat <laughs> futuroskopea nitea. bueno, izan liteke, izan liteke. Nik oso gustora eh, emo, ikusten dituen futuroskopeko gauzak, baita ere gaztean itzen eta eta ikusten dituen, ba, Claro, Batetzere, atea eta... Hori da, Eh, laskautik futuroskopea, <laughs> bai, bai, bai, eta bai. batez ere orain eh, normaltzat edo ematen diren gauza batzuk han berriak eh, ziren eta eta nahiko harrigarriak egia esan. Bai. Batez ere 3D, 3Dren kontzeptua, zer da 3D, zertarako dan, e, nola aldan lortu e, irudi realistagoa bat, e, hori futuroskopean asko e, ba, erakusten zen, ze nola lortu ikuslea sartzea e, pantailan erakusten zizun horretan, ez? Eta eta egia esan orain erabiltzen diren teknologia batzuk e, eh, futuroskopean zituzten orain dela ba, igual 30 urte edo edo bai, oso interesgarria egia esan. Ni ni ni un meta punitzen en un perspectiva bai. Eta orduan netzako izan duzen lehenengo aldia Formula 1 bat konduzitu nuna, futuroskopia eske. Ah, simula simuladoria. Simuladoria, ba. Ah, si batetik salto bai. eta informatian bai. sartu dut abitzen, magia. Magia. Ni simuladorerik ustez ez nabala ikusi. Osea, claro, ni junitzen, ba, ez dakit bederatzi urtekin edo, osa, indala, Bai, bai, denbora bat. Hori ja dago eh, Disneylandiara joaten bazea, eh, edo, edo Universal Studiosera edo joaten bazea, e, atrakzio parke horietara joaten bazea, azkenean futuroskopen erakusten ziren gauza asko e, ja normalizatuta daude, han barruan eta gie esan parke horiek azkenean bihurtzen dira askotan futuroskopeko laborategi horretan e, e, ziren gauza askoren eskaparatea, ez? Bai, Bueno, interesantea da ikustea, Eh, nola aldatu dian gauzak, azkenean Disneylandian edo Universal Studiotan ikusten dituzun gauza asko saltzen dizkizu dela berriak bezala esatezu, eske nik hau futuroskopen ikusi nun orain dela 30 urte. Bai, bai. Eta bai, eta bai. ez da futuroskope Frantzian dago, baina ez pentsa Frantziako teknologia denik gainera, osea, gehien bat da estatu batuak eta Kanadan e, teknologiak eta eta azkenean zinea edo ikusintzunekoa erakusteko modu desberdinak dira. Igual, igual James Cameron futuro eskopen ontzen, eta horregatik gero... <laughs> ba, seguro. James Cameron, James Cameron beti gonda teknologia berrien eh, atzetik, eta beti gonda mm, historia kontatzeko modu ezberdinak eh, bilatzen, eta eta, bueno, azkenean abatar ba, bigarren hau ez, bere azkeneko pelikula da, mm, gauza guzti hori pixka bat eh, bildu, bildu ditunak, ez? Bai, bai, bai, bai. James Cameron hasi zen, e, bueno, beak esaten du kamioi gi, gi, eh, gidari bat zela eta baina bueno, eh. eta batez bea hasi zen zine munduan e, efekto bereziak egiten. E, produktora ah, ah, ah. pelikula merkeak egiten zituen produktora batean eta eta bere evoluzioa izan da beti ba, teknologiatik nola egin efekto bereziak eta nola hori ba, aplikatu pelikula batean eh, gainan modu merke batean, osea, presuposto gehiari gabe, eta, claro, nik uste dut hori ja egin dula, ja, kasi ja ja estremora, eta... Orduan, komparatiba daiteke bere pelikuletan teknika eta argumentuan arteko balantza claro, es James Cameronek, eh, a ber, beti da nik esan du importantena dala, Bueno, ez bakarri James Cameronek, baina, bueno, kasu honetan bere buru zaik eizketan. Bai. Beretzat, gidoia oso importantea da. Eta, naiz eta pentsatu agian bera dala bakarrik bizualki eta efekto bereziak eta em, erakutsi nahi dituen persona bat, bea beti esan du bere elkarrizketatan, garrantzitsuena dana, gidoiak idaztea. Eta historioa kontatzea, eta historio originalak izatea, eta eta zerbait desberdina em, egitea. Eta orduan, Orduan txasko bat emantzu da bat arbi garrenakin. <laughs> Esan edo, ze, juistu komentatzen nahi zen guzti honetan, komentatu aldo nun zerbait, izan duzen, argumentu aldetik eta hola, pixka kainetik zela, ez? Hombre, nik uste, te... Eh, getatzen zailuna da bat arbien, a ber, eh, ditu lau gidoi gile. Ditu lau gidoi gile, ditu hiru persona argumentuakin, eta nik uste dut, James Cameronik agian gertatu zaiona da, badena haundigi bezala gertatu zaiola. Mm Eta agian berari gertatu zaiona da, e, eh, karo, hain hainbeste sartu da teknologian eta nola erakutsi ura eta nola erakutsi personaiak eta nola erakutsi bai, gauzak. teknikan, agian, ez? Gidoian, ba, pixka bat, galduta bezala go, sentitu dela eta eta eta laguntza behar izan duela azkenean kontatzeko e, bigarren pelikula zer dan. Eta, mm eta agian hori da gertatu zaiona, baina baina azken finean James Cameronen pelikula zarrak aurrenekoak dira e, oso erresak eta oso oso erresak zentzu honean, eh? Osea, bai, bai, simpli, askotan simplia ez, ez, da txarra izan berrikan. Bai, Terminator bai, bai. oso erresa da esplikatzeko bai, bai. edo, edo edo nizte dakit. Baina aldi berian ikutzen ditu puntu batzu mundu guztiak identifikatzen ditunak eta... Karo, behak lortu duna da azkenean... E... Zientzia fikzioko e, mikrokosmos hortatik atera eta esan, bueno, nola du kontatu zintza fikzioko historio bat, baina mundu guztiari atsegina izan daiteke daitekena. Humanizatuta, ez? Bai, eta azkenean avatar izan liteke, ba, bere obra kul, e, bueno, edo, edo igual Titanic, zein netzako da bai, bai. Titanic. <laughs> Titanic. <laughs> Titanic. Claro, zuk, zuk o sea, etzen un gaztelea zikusiko, pelikula bai? Eh, ez, nik hori gaztelea eh, zikusiko. Ah, bai. Eta, bai, netzako da Titanic da barkua eta Titanic da pelikula. Bai, beti gogoratzen dut. <laughs> Enun sekulentzen. Eh, Sean Connery, Oscarretan, eh, esaten and the winner and the Oscar goes to Titanic. Titanic. Titanic. Eta hori niretzako da Titanic beti. <laughs> Ba, Baina bai... Baina bai <laughs> Baina bai da Titanic bai dala eh, agian... Mm, bere historio kontatu mundu guztiari gustatzen zaion historio bat gehi efekto bereziak gehi ura eta bere aurkikuntza eta agian bai dala bere punto eh, gorena punto de inflexión esate dana, Esatea, bueno, ba, orain ja iritsi naiz punto honetara e, pelikula realistak egiteko, bueno, realistak edo, bueno, edo realismo batean oinarrituta dauden gauzak ba, egin eta historia real batean oinarrituta. Eta orain ja alnaiz murgildu nik sortutako mundu batean. Eta Titanic da, ba, punto algido hori nik uste dut. Mm. Eh, oso ondo inda dago eta historioa argita garbi e, jende guztiari gustatzen zaio. Bai, bai, bai. arrakasta izan da, emakumeak batez ere emakume lagun taldeak joaten ziren bine eta berriro ikustea. Eta hori da Titaniken arrakasta. Bai, bai, bai. Asi izan oso baju... Maitasun historio bat ez Eta hori da, da maitasun historio bat, azken fina. Bai, bai, bai. Loke pasa que berak, bueno, erabiltzen du teknologia kontatzeko ba, ba, Titaniken eh, undimendioa ba, oso modu espektakular bai, bat. Bai, bai, bai. Hori argi eta garbi dago. Hori denek que le Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta eta bio, jotzeko. Jo, eh? Ni que espero en de hecho, espero en un momento batian violinista bat hola. <laughs> bueno, eso eh, es ansite que, ansite que. Bai, está. Bai, ez da que te spoilerekin posible dugun ezare. Ez ansite que, baño Nahi dozu emo eh, duen. Amene... Eh, eh. Baina bada egia, bada egia bere, izt, bere gauza batzuk abatar honetan, e, e, bigarren parte honetan, la forma del agua, no da? E, bai, bai. La guerra del agua, o la... Lo que sea, bueno, whatever. Ontxe begituko. Eta... Mm, bada egia, niotan... Bere beste pelikula batzutan, adibidez, mentiras arriesgadas, goratzen ez dute, men mentiras arriesgadas. Arnold Schwarzenegger, zala espia bat, eta dago oso eskonduta eta e, dauka alaba bat eta baino ez du esaten nor espia bat dela eta orduan e, no, okay. e, bere maztea Bueno, hemen aklaratu behar dugu eh, John dela oso zinefiloa gure aldean bai, bai. bai. Orduan... oso zarra, bai. <laughs> Ez, baina bere, bere, bere oso zabala dela. Hori da. Eta bai. ba, askotan gelditzen gara Eta ikasteko prest. Bueno, bueno, bueno. <laughs> bueno, Avatar, el sentido del agua. Sentido del agua. Sentido del agua. Hori da, ¿qué sentido tiene el agua? Bueno, ba, ez dakigu. Sí, Ez dakigu. Tiene... 6,8 en el film Affinity. Buf, vale. Eh. Eh, eh, ah, ah, ah, Bai, zazpi bat behar da. Film Affinity, zazpi bat behar da. <laughs> jendeak e, pirateatzeko. Ta, ba, esteko, pelikula orduan, <laughs> pelikula hau, hoi markatzen duen guztiak ez dute 3D ikusi pelikula eh? mm, ez tarea. Ah. Bai, ez pelikula, markatu, ez pelikula hau, 3D bakarrik ikusi alda, edo yes. badago aukera 3D ez, da, ez dala ikusteko? Bi aukera daude. Bai? Bai, bai, bai. bai. bai, bai. bai dazkazu gaina erosten dintzen sarrera, ordu batzuetan dazkazu salatzen ah, 3D, eta bestetan normala. Vale. Orduan, nahi iruditzen zait, bai dela pelikula bat hainbeste kosta baldin bat, eta teknikan horren besteko garrantzia jarri baldin badu iruden egitean, iruden ikusteko Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Nik adiez abatar bat, <laughs> eren egon. Eren egon. E, en, en, ikusi 3 den eta aldia ikarria, ikarria. Osa, 3D-ko... Eh, 3D-en ikustia, asko, osa, guztai atzun? Bai, Bai, gaina esperientzia ona. Jode, bai, bai, esate dizu futuresko betiken un euki esperientzia ja, eta beterekoa jaztiana eta zehatziana eta begia pizkal lortu zitzaizkian, baina Bai, está. Hiru ba, sema sema denbora, hiru ordu? Tal orden. Hiru ordu la orden? Bai, bai. Bueno. Bai, pillo bat, demora pillo bat. Luce, luce. Eta adibidez, eh, betaurrekoak dekon jendientzako, Bueno, nik betarroka ditut Horraitik Eta, eta, eta, handia daukat Eta, eta <laughs> Zentzu guztietan Eta em, Bueno, nik ez dintu narazorik eduki bai. bai? Nik, bueno, beldur nintzen agian Nire betarrokoak, benetakoak Raiatuta geratuko tizien, baina Osa, gainetik ipintza hozu eta jazta, ez? Bai, nik gainetik ipin nintun eta ez dagoen arazorik Egi esan mm. Benetako arazoa da Eh, lo ez hartzea. Bueno, lo ez hartzea, baina bueno, benetako arazoa da iru de pelikula bat ikustean betaurrekoekin, eh, da nun esertzen zaren. Eta hori da gauza bat askotan hitz egin deguna eta Hai. eta benetan mm, zinearen krisi bat balima dago, eh, nik uste dut neurri handi batean dela, eh, ba bueno, eh, zinearetoak ez daude, ez daude apropos jarrita. Eh, 3D pelikula bat, 3D pelikula bat beterokoekin ikusi nahi balin baduzu eta aurreneko filan eskina batean jartzen bazea, eh, ez duzu ezer ikusiko mareatu ingo zea. Mareatu ingo zea eta bai, batean soinu teknikarian onduan eh, jartzia bezala, ezta? Ba, bai, antzeko. Bai, antzeko, antzeko zeo zer da eta orduan eh irudenen arazoa da nik uste dut eh, Ba, Etxeri barzarela alik eta erdienen eta alik eta, bueno, distantzia batean, hori benetan disfrutatzeko. Ba, asko mugatzen da adibidez, zuk imaginatu, esperientzi bikain bat eskainin ez zula 3D-en, asko zere sarrera gutxi jo saldu posileko zen ikun, ez da? Osa, Hombre, bikaina... Litzateke, bai, baina esan bikaina, ulertzen atzu. Ikuslea respetatu nahi balin bada, e, eh, zineareto bakoitzak saldu barko lituzke, ba, seguruna, eh, sarrera erdia, kopuru erdia. Ze azken finan jarri barkon zenituzke erdian, aretoaren erdian. Ez aurrian eta ez atzegi ez oso aurrean, agian atzean, bueno, atzean izan liteke, irudeko hori segurona galduko zenuke gehien bat, baina baina zine areto asko daude, ba, pasilloa erdian daukatenak, eta, bueno, eta eskina, mhm. oso eskinan dauden eserlekoak daude, eta azkenean esatezu, jo, eske horrela dut irude ondo ikusiko. Eh. Eta... Esan behar da gure kasuan, konginela, luxuzko zinea itako batea, sofak ah, indaula, vale. hankagora altxatzen dintzen zaitako. Ah, bai, eh? Bai, bai, bai, Eta gontzen jain hankagora? Bai, bai, bai. Eta beldurrak inkun ginen, hain justu horregat ikan. E, irugarren fila makarri geltzen zin, eserrekoak, eta ah. hasi eran esan, bueno, bai. txartuko dugu daula, baina azkenian nahi kondo, ez? Bai, bai, ondo, o sea, azken nian... Altura egia era... Bai, ondo, zegoen. Egia esan, sarra guztia salduta zeuden, eta, bueno, Gero ez da nabaritzen, jendea jendeari importa zaionik esaten ari garen gauza hau baina bueno right. eh, azkenean dena beteta egoten da beti eta no, bueno, pizka sibarita jarrizkeo ba... bai sibarita jarrizkeo bai eta argi dago ba, pelikula honen arrakasta mm, Haundia ere neurri batean, aurrenekoan ere bai dala basarrera garizti xeagoak direlako, eta orduan, ba, bueno, horrek ere rekodazioa igotzen du, eta, bueno, igual da purista izatea pizka bat, baina, bueno, baina bai, eh, hiru den ikusi behar da pelikula hori. Dui gabe. Nik uste bai, Ni baiet. Eh. Eta, bueno, bestelan, zer irute atzuen zinaren eh, esperientzia, pelikularen, e, eh, oza, zinea eta pelikularen esperientzia bateratute, e, irudeakin, oza, eh, pelikula hiru ordutan ikusteko zine irudean, ondo edo larrei da hiru ordutala orden? Nik uste dut zentzu batean, hor, pelikulan izango da, ez? Hau koinzitu genuen, bai. Historio hau kontatzeko irurruta laurden bertia, ba, nik uste dut ez ez. dakala horren besteko buelta, eh, luzatzeko, eta hola, baina, bueno, aldi berian espektakularra da irudi eta, eta nire asko guztu zitea jan. Nitz, zain, luziain, eh, 3D izateatik han irorduta laurden espezialki eh, luzia, bestelare luzia, bai. bai. azkenean, eh, Cameronek sortu, sortu nahi izan du mundu bat e, pelikula honekin eta eta mm -hmm. esan du e, beharitzara joa inporta, inbeste, trama, historioa, baizik eta mundu batean murgiltzea. Eta, eta... ohi lortzen du, eh? Eta, bai, horrega, mm, Horretan zu Bai, zu horretan sartzen bazea, ba, ikusten duzu dena mundu batean sartzen zarela, iruden horretan ere, ba bueno, gehiago sartzen zaitu, azken finean eta eta bai lortu litekeela koneksio bat non denboraren zentzua pixka bat galdu egiten duzu. Eta bai, eta bai. da esperientzia batean bihurtu liteke. Osea, ez da hainbeste ikustea a ber zertaz dijon. Zertaz dijon, pues bueno, zertaz doa pelikula, pues, bueno, ba, agian ez duain beste, yeah. eh, importa. Eta bada gehiago, murgilketa bat aurre esatea, ostras, eskemen ikusten gaude urazpiko movida guzti hauek. Eske eh, mhm. ura. Eh, ura, arrainak, balea, eh, landareak eta guzti hori, eta, eta bueno. Bai, baina azken finean, oi bai irakurrianekan, lehenengoa ikusi gabe ere, eta izaki gehienak, azken finean James Cameron bere unibertsu ez? urazpiko mundu hortatikan, ekarri ditula kontzeptuak eta izakiak, eta hor murgildu ditula pandoran, ez? Egan iten duten, ni pentsatzen ditzen, egan iten dituzten bitxo batzuk eta bar, e, uretako izakitan oinarrituta daude, mm naiz eta uretatik kanpo aurkeztu behak. Bai, baina bueno. Mm, bai, ondo, Juan, Juan ikustea. Bai. Juan ikustea, bai. ez da. Bai, bai. Bai, ura, ura komentatzeko da, eh? Bai. Ura nola da honin da, hipnotizatu da galitzen zera. Eta balean sozer... Entzatzia hori ordena jo zindela... Balean sozer komentau zinuen. Bai. Balean, <laughs> eta, ya eh, e, tengo ditu oso argiz, eh... Bai. <laughs> Zer dela eta balea... A ber, baliakin historio honetan, Lehenengo pelikula zen gehiago Aidea eta bai. basuan bai. inguruan, ez? Hango herri bat zela eta bar. Bai. Eta hontan iten dutena da, ba, ba moitu iten da familia hoi, baina eh, urran ingurura eta arroketa eta kresaketa bai. eta bar. Eta, eta orduan beste espezie moduko bada, beste arraza bat dago bertan, eta bueno, ba, behain hartu emanak eta kontatzen dute. Eta arraza horretan edo, karakteristika da, behaiek eh, harreman handia sortzen dutela, eh, nahi batzen nola izena duten, baina kutru o kut, mm, tu, tukun, no, eta nola den. Ba, ba. Bale... <laughs> ba, bale handi batzukin harreman pertsonala handia sortzen dutela. Bale inteligente batzu diolako, eta ah, bar, ah, vale. eta hola. Orduan, eh, garrantzia handia kate, behaien herrialdian bale hoiek. Bakarrikan, ba, bueno, ba, baliak tatuatuta daude, ah. en, oso inteligentia dira, eta bai, oh. ez bai, kuriosu erizitzen, harreman hoi. Bai, bitu. Daukamezu ekologista bat eta mhm. hori bai, lehenengo ere bai, ere bai. Eta eta bueno, hemen ere galdetzen du, bueno, gertatuko litzateke baleak atakatuko balu. Baleak bere burua defendatu izan balu e, urte guztia hauetan. Urte naturan, ez? Eh? Zegertatuko yeah. zan delfinak be... Eh, agresioak izango balira, e, adibidez. Bai, defendatu izan balira, ez? Nola ez? Eta, bueno, honek erantzuten dio pixka bat ekologista horri, ez, esaten, jo, ez egertatuko litzateke, baleak erantzungo balu, osea, edo nola komunikatzen garen, zekertatuko litzateke benetan e, inteligentzia hori balima daukate, ba, benetan transmitituko e, balu, ez? Eta, bueno, mm -hmm. nik uste gauza horietan asmatzen du e, Cameronek, ez? Ekologismoa eta naturaren... Arrazakeria, txan dugun bezalare bai. Bai, bueno. Zein, mm, izango argumento nagusiak zure bueno, alde batetik da familia familiaren deskribapena. Bai, familia errepikatzen du askotan, ez? Eh, aita batek bere semia du behar du eta horrek ematen bai. jola zentzua bizitzari, ez? Bai, kasu honetan nik, nabari, bueno, nire ustez zan aitaren krisia. E, zer da aita izatea, ez? Mhm. Gainea, um, estatu batuetan eta baita Europan ere, baina batez ere estatu batuetan dago ba, emakume ama soltero honen movida guzti hau, familia monoparentala, mm -hmm. me too eta guzti hori. Eta mm, bai dago korriente bat, non aitaren figura, ba, geratu da bekarren maila batean, edo estatu batu batez ere. Eh? ba, bai, bai, bai. bai. da zer da aita izatea, ez? Eta zer da familia bat, eta mm, bai saiatzen da nik uste dut gauza hauek pixka bat esplikatzen, ez dakit oso ondo asmatzen duen, baina... Bai, puntu konkretu batzutan, ez? Markatzen du espezialki... Bai, bai, esatezu zer daita izatea, la tribu, tribu bat... E... Bai, e... gero ama iristen da... Zeintzea eh, zure etxea... Bai. Gau eh, ez da ejerzitu bat, ez? Familia bada... Familia bai. bada, bai. tal... Eta hori bai, saiatzen da pixka bat indartzen, eta nik uste dut, egiten dula ba, ikuslea ere identifikatuagoa sentitzeko, ez? Mhm. Azken finean da aitaren bi aita desberdinen dilema, ez? E, protagonista aita bezala eta baita antagonista aita edo ez aita bezala. Ba, eta eta aita <laughs> Bai, azkenen zer egiten zaitu aita eta nik uste pelikula honek planteatzen dula, ez dakit guztiz borobiltzen duen, baina irikitzen du inkognita hori edo galdera hori egiten du, zer da aita bat, zer da, zure semea dalako, zure odola daramalako, Baiz, azken finean, anta, antagonistak, antagonistak ez du odola odolikan eh, claro, teorian, bueno, eh? Eh, eh? bueno, ez da spoiler bat, baino ez, antagonista dauka gizakiaren e, informazio genetikoa edo bai, memoria edo lo que sea, eta eta orduan ez da Bai. <laughs> Bueno, aurre egiten ditu gauza batzu pizkata arraroak, baina bueno, <laughs> nik uste bere intentzioa zela neurri baten esatea zer da aita bat, e, zerk egiten zaitu aita, edo, eta beste modu batean ere zer da seme bat, eta zer egiten zaitu semea, edo alaba, edo bat ez semea, nik uste alabakin ez da pelikula honetan, eta bai da, bai, iru ordu irekaitu, eh? Aita horrek, bueno, protagonistak bere semeak indakan harremana analizatzeko ere, eh, esan berda, osea, mundu bat gerran jartzen dula, eta ez bat bale, eta ez dakitzen bat eh, hiltzen ditula, eta dena zutan, eta dena zuntxituta da honean, eh, TV te hijo, esaten dio. Eta zentzu, ostia, ba, eritxio hori zure semeak indakan harremana garatu posibilizateko? Mm, bai, protagonistan, nik uste gehiago dala, protagonista ditu bi seme eta mhm. eta batak ez dio inoiz kasorik egiten. Eta eta dago superaita, superfamilia, super tal, baina eske, jode, daukagu seme bat ez dio kasorik egiten. Osea, ez du ondo ezi. Eta eta baina horrek konsekuentzia batzuk dauzka pelikulan eta ez ditugunak esango. Oh, eta nik uste dut mm, ez duela guztiz itxi a, historio hori. Osea, ez dut ikusi evoluzio bat personajetan, askotan pelikula hauetan espero dezu evoluzio bat egotea, incluso antagonistak eduki dun evoluzioa personaia bezala geratzen da pixka bat arraro ze sentitzen da egiten dala bapatean bezala bai, bai, ondo geratzeko eta ez dakit zen eurri arte dan gaina bere gauza ez dakit oso nik pelikula ikusi duena da saiatzen da planteatzen gauza batzuk eh eta jode hiru ordu zenbat besteekin edo eh, ja hiru ordu pasatu dira bai, tio bai, bai. eta denbora ukizu ni ukizu denbora <laughs> sobra ngusti denbora ukizu ondo, ondo lantzeko eta bai, bai tiro pare gutxi osartu bai eta arraro aintzait batez ere kameronek eh, beti eduki ditu eh, emakumeak e, personaiak oso indartsuak eta eta oso aldunduak Eh, bai ba bueno Betik beraiek eramaten zuten indarra, eta mm -hmm. bueno, eta oso arraro egintzait, pelikula honetan, Eh, ikustea hori pixka bat galdu egin dala. Eta momentun batian dago saltun bat, ez? Ba, eh, dago alaba bat, dala adoptatua, eta orduan daukala relazio arraro bat bere amarekin, benetako amarekin, ez da nahundu esplikatzen, eta gero dago gaiztoen artean dago jo, gaiztoen nagusia da beste ama bat, eta hor da, osea, barkatu, beste emakume bat. Mm. Eta hori arraro egin zaite, jaimiz batean. Ze normalean James Cameronek emakumeak oso oso indartzu eta iniziatiba zeukatenak eta eta kasu honetan ikusi ditut emakumeen personaiak pixka bat galduta eta hori arraro egin eta bai, ez dakit da... Azkenean bi protagonista edo gerra ikusten mazu, bi gizonen arteko borroka batian... Gainera borroka raro bat, como... Bai. bat, arraroa. Eta... Em, eh, agian hori da lau gile da, da delako, eh? Ojo. Osea, agian... James Cameron ez zeukan idea bat e, e, e, bere personajeak nolakoak izango ziren eta eta azkenean dana ba, komplikatzen da eta eta bapatean be, agian beak zeuken pentsatuta bakarrik seme bat eta laba bat zeukala eta bapatean dira lau eta gero besteak ez dakiz osea, bai gertatzen da mm-hmm. askotan e, e, zuk daukazule historio bat kontatu nahian eta eta eta komplikatu egiten da, osea, hasten zi idazten, bakizu papera da Den aguantatzen duna, eh? aguantatzen duna, eta esatezu, zu, joe, batzera ez duka lau, eta esatzen zu, bai. ostia, lau, osea, pareja, gehi <laughs> lau, animatu barbitu. Ni, ni beti bere gara jambetik esan dugu, historia hiru aldiz kontatzen dela. Osa, esan egot, idazten da. Lehenengoa dela, paperan gainean, zuk esan bezala dena aguantatzen dizun hortan, ez? Bai. Eh, ideal hortan. Bigarna da, grabaketa batian, edo kasu honetan eta egitzen bateko grabaketa edo postproduzioa den, baina grabaketa batian, sortatzen dien zeltasunak eta bar, eta abarreri aurrein eta ba, berriro, berri dazten nahi zean martxa hortan. Eta azkeneko, ba, edizio edo fase finalian, baina boro biltze hortan, hiru garen idazkera bat egiten da, ez? Bai, ez dakit, ez dakit, oso arraroa da, osea, ditu lau editore Gai. Eta hori normalean ez doka pinta hona Lau editore izotiek? Lau editore oso pinta txarra dauka Ze azken finean editore bat pintan bastos Hori da, pintan bastos <laughs> eh... Lo demás todo bien, eh? <laughs> Azkenean eh, editore... Bai. editore batek don normalean edukitzen du zuzenderekin konexio bat ah, Eta editorea da azkenean Aitorak esaten duen bezala. Figura garantitxoa, osea. Bai, bai, da, irugarren idazlea. Eta... I, itzalian gelitzen da askotan, oire... Bai, askotan, berda, eh? beti edo... Normalian, bai. Kasu konkretu batia noain atera da, bai, bai izenen bat edola... Bai, Garantzia zuzendari batekin oso lotuta egon delako beti editore ere bai. bai. Baina pelikula bat konkretua ez dezu editore batekin identifikatzen. Orduan, normalen arraroa da bi editore daudenean. Zer horrek normalen esan nahi du... Ba, Lehendabiziko montajea gaizki joan dala, eta eta orduan editoreari ah. eh, botatzen zaio kulpa eta orduan beste editore bat ekartzen da. Ja. <laughs> Eta gustu dituzunean lau editore esatezu, "Ostras, o sea, <laughs> ¿qué ha aquí?" Bai, se normalen da editore bat eta ditu laguntzaileak, bai. ez? Laguntzaileak bai. materiala nagusi bat esaten zu. Na, materiala organizatzen dute, antolatzen dute eta bueno, Eta orduan abatar honetan bai dala arraroa ikustea hainbeste jende parte hartu duela eh, Baina ardurakin, ardura, ardura... Alderdi kreatiboan. Bai. Alderdi kreatiboz, eh, oza, ja ez bakarri, bueno, gero zema teknikari parte hartu duten, ba, bueno, ez da, ez da, ja, ez da jakin nahi. Baina, bai kreatibo parte horretan, nik uste dut James Cameronek galdu duela neurri batean, eh, berak zeukan ahots hori, eta askoz nabarmenagoa ikusten dala bere aurreneko pelikuletan. Mm Baina, bueno, dan ere sensazio bat, eh, ez dakit. Bai, eta, bueno, amena bel ikusten, e, eh, abatarrek eh, eukin dabela berreunda berretamar milioi dolarretako aurre kontua. Bai. Bo. Bueno. Bi hor dutan, bi mantzio, norai. Berreunda berretamar milioi… bakarrik? Hori pintzen, da? Presupuesto, 250 millones USD. Bueno. Bakarrik eh, dinosu. Zenba errekaudatu du ja? Mila eta, segurena, bi mila ya eritxeko zen eh, munduan. Em, a ber, presupuestoa askotan, gauza bat esan bar da ere, presupuestoi aurre kontui buruz, pelikule, Hollywoodeko pelikulen aurre kontuek daukate gauza bat dala, em, normalean aktore nagusiei diru asko ematen zaiela. Bai. Eta kasu honetan aktore nagusiek nagusiak ez dira eh, numero 1. Lehen mailakoak. De hecho, eh, hasieran aurreneko abatarren protagonista James Cameronek eskaini izion Matt Damon aktore ah. Zautzen bai. Matt Damon. Bai, bai, bai. bai, bai eh? Ocean eta bai. The Bourne, eta bat, eta beste. Eta... Matt Damoni eskatu zion, eta Matt Damoni kontatzen du bideo batzutan oso gogo. Farregarria da, esaten du James Cameronek Eskain iziola abatarren euneko amar. Berari, osea... Matt Damoni. Euneko amarra... Eh? Euneko amar. Euneko amarra Euneko amar. Wow. Eta, wow. karo, hauzan, abatar, karo, jakin gabe. Zer, Zei, zertan bilakatuko zen. Esako majaradi esan edo... Erokeri ba, erokeri Eta orduan ba. Matt Damonek beti esan du, ba, berak aldu ditula berreun eta laroita marmioi. milioi. Aba, <laughs> ah, ba, Aupa. Aupa, Karo, James Cameron ez... Arro esango du gaina, eh? Ba, ez, eh, tranquil. Ba, esaten du, bueno... Ba, bai, kotxe berri jarrozteko ez diola ematen, Bueno, orduan abatarrek egintzun, osea, parkatu, James Cameronek egintzun, ba, Shakirak... Eh, pikeri izaten diona. <laughs> Eh, Rolexa, Rolexa utzi, Rolexa utzi zuen eta Casio bat. Eta kasio bat hartu zuen. Dala Sam, Sam Worthington edo, ez dakit nolizena adun gizon honek. Ba, seguro ez la aminoko amarra eskaini gizon honi, zezan aktore ez ezagun bat. Eta, eta, karra. Grabaketara tuingo batian, jongo zen, bai. Eta, seguro bigarren pelikula hau ordaindu du, Matt Damoni ordaindu barko zion diruarekin. Zati batekin e, bueno, eta orduan esaten zu, bueno, ba, gratis atera zaio, abatar, <laughs> bigarrena. Eh, imaginatu, ematen moni, ba, orduan du dizkizu, berreunda laro itamar milioi, ba, eh, pelikula honek kostatu ditu berreunda berreunda itamar, gratis. James gratis beak zunez, esperoko olako dirutza jasotzia lehenengo batarrakin. Euneko amarra eskaintzeko aktore bateri, ez da? Mm, hombre, nik uste dinor gezula imaginatzen alako eh, bombazo izatea. Nik uste dut eh, James Cameronek badula... Lehen, lehenengo aurkeztu zenean erokeri bat izan zen, eh? Bai, Osa, bai. monotematikoa izan duzen ja... Bai, bai, bai, bai. A ber, nik uste dut James Cameronek beti daukala... Eh, eh, hoi. Zine komertziala izateko gogo Aha. Nik ez dut uste pentsatzen dula ba gauza bat egitean ertzako bakarrik bai, eta independentia bai, bueno, zine zin independentia zer da azkenean Zer da zine independentea? Presupuesto bajuko zine, ez? Edo zer. Horrekin identifikatzen da, baina bai, azkenean bai, zuk zure dirutik jartzen mazun nahiz takarestia izan, bai, independentia ba, bai. Claro, beti esaten da... Klasifikatzen da, lapiskat, ba, diru gitsi da, berak ipini da... Instituzioan laguntzari gabe eta zeikan gabe egiten de bueno, horri, eh, baina, bueno. George Lucasek, eh, El Imperio Kontrataka, goretzen zuen El Imperio Kontrataka, Star Warseko bigarren pelikula egintzana, 1981ean batean, estrenatua, eh, berak ordein duzun. Dana. Karo, hori zer da, zine independiente edo ez? Ba. Eta betik izaten zan, bera zela eh, zine gile independiente eh, aberatxena. Klar, <laughs> ez? Beak, de hecho, bigarrena, aurreneko Star Wars egin zunean, La Guerra de las Galaxies deitu zana. Eh, bai. Horrekin ja nahikoa, bilduko zuen bigarren ordaintzeko, ez? Ez, distribuidorakin, osea, 20th Century Foxek etzun sinisten benetan, Star Warsen. Osea, etzun ez da, osea, zer da, hau, zer da, hau, bai. osea, umentzako majarada bat. Bai, bai, txakur gigante bat... Eta orduan eh, George Lucasek esan zuen, bueno, bale, ba, benetan hori pentsatze bat zuen e, eh, guztien eskubideak dira nereak, eta, eta pelikula da nerea. Eta zuek eratzen zeate distribuzioakin, baina beste pelikula bat egiten balin bada da nerea. Nerea. Nik, nik dezituko. Eta nik egiten. Nola eta noiz. Eta orduan bigarren pelikula egin hemen dago, e, <laughs> berak ordein duzuen. Zortan da berea, Dor, George Lucas zer da, zinegi independiente bat, edo ez da. Ez que ez dakit, ez dakit e, eh, nun dagoen ipinite... Claro, zinegi independientea beti da, baditu izan behar dula, Norberak ordaindua, baina, claro, zu balima dituzu... Bai, bai, bai. <laughs> bai. Ba, ba, ba, claro, claro bai, pues jazta, bai. ba, zin independentea da. Osa, Stanley Kubrick... Zeta. Osa, asko, zinistu urertu zure buruan berrun milioi invertitzeko, eh? Pelikula. Bai, bai, bai, bai, kombre. Bueno, bai, azkenean apostuak dira eta eta kasu honetan ondo ondo atera zan, ez? Stanley Kubrick zer da, zin independientea. Yeah. Stanley Kubrickak egiten zituen bere pelikulak e, Warner Brosekin. Bai. Eta bakarrik Warner Brosen nagusiarekin hitz egiten zuen. Osea, fiskatelitista, eh? En plan, e, komunikatzen zion Warner Brosen buruari zer egin bat zuen ez zion baimena ja. eskatzen. Esate. <laughs> Esaten zion. Hau ingo eh, dut. Eh, bueno. Egingo dut, barri lindon egingo dut. Eta, bai, et. zu esan Warner eri, Barry Lyndon egin behar duzula. Osea, <laughs> Stanley Kubrick ez bazea, eh, ez dezu ba barri lindon egiten. bueno, ez Barry Lyndon, ez, ez, ja, ez, ez ez ebes, ez? Eh? Osea, ez, ja barri lindon, fijo, ez dezu egiten. Eta la naranja mekanika, bueno. Bueno. Eta alresplandor, Resplandor, ja eh, Stephen Kingen liburu bada. Bai, como que beste bueno. zeukan. Bai, bai. Eta ba, eta agian bueno, beste rollo bada. Eta orduan Stanley Kubrick zer da? Ba, cine independiente. Nahi duna egiten du. Bai, desde ba. luego. Nahi duna egiten du. Eta azkenean, cine independiente... Eh, Baina zuzendek... nahi duna itia diotelako. Ez posible dulako... Bueno, da, es. cine independiente gaina... En... Beste norbaitek albidetzen du beak nahi du nahi imposibilizatia. Ez da beak bere poltsikotik hau eta hau ingo dut eta jazta. Eh, nola? osea... A ber, kasu esan dezu, Warnerreko buruari eta beak esan dion zein berduten. Bai, Baina Warner gabe... Bai, osea, eske gaina zan independienteagoa. Ze distribuzioa en, en, garantizatua zeukan. Estan likubrik egiten zuen pelikula bat eta zinetan jarriko zuten fijo. O sea, imaginatu, bai bai dala, o sea, zu daukazu nahi dezun pelikula egiteko aukera, eta Warnerreko, eh, osea, ja, o zuzendari nagusiari, bakarrik altz, eh, hitz egiten zion, eta esaten zion, bueno, ba, pelikula... baina, zuzendari nagusiak permititzen zion, zuzendari nagusiak esaten du ez, eta da ez. Inoiz ez ez ez esaten. Baina, hoi beste hau zaba da. beste hau zaba da. Baina, Stanley Kubrick gero egiten zion, berak nahi zuen pelikula. Warner Brosok ez zuen ezer ikusten. Warner Bros. juten zan estrenora. Warner Bros. ikusten zuen da... <laughs> Ez da aurre estrenora, eh? Ez gombidateak. Ez zeuden gombidateak aurre estrenora. Sobra, o sea, aurre estreno bat egin zan eh, momentu gutxenetako bat, izan zan eh, Ice White Chat egin zutenean. Eh, ba, bueno, gauza pixka delikatua zelako. Tom Cruise eta Nicole Kidman zeuden hor, eh, izarrak bezala, eta bueno, pixka turduri zeuden. Eta eta Kubrick ja nahiko zarra zegoen, eta orduan, pues bueno, zeuden pixkat urduri eta hor bai egontzala presteno bat. Baina, baina, e, eh, Hollywooden zuzendarien artean, azkenen esaten dutena da, zine independientea egiten da zuk daukazunean montaje finalaren eh, el corte final eh, eh, eskubidea bai. eta azken finan horrek egiten zaitu zine independiente hori da zine independiente. Bai, hori da. Zupokeratzen zu azkenian, hau bai edo hau ez, claro, ba, aukera hori dakazulako. Nik egiten dut zine independientea, baldin eta azken montajea nerea baldin bada. Eta hori eh, David Lynchek adibidez askotan esaten zuen. Esperientzi txarra edukizun, eh, dun, eh, bai, bai, bai, e, eta santzun hemendik aurrera nik azkeneko montajean ere izango da. Eta horrek suposatzen balin badu nik ba presupuesto bajuagoko pelikulak egitea ba horrela izango da. Eta azken finean, David Lynch da zinegile independiente bat. Gero, berdin dio, pelikula hori e, Walt Disneyek ordaintzen balin badio edo edo Frantziako milionario batek ordaintzen bai. badio. Walt Disneyek badaki David claro. Lynch dela. Eta bea dauka azkeneko montajea, ez? Stanley Kubrickek egin zunean eh, Espartako, e, e, esan zuen eh, Kirk Douglasek e, e, ez, Kirk Douglas eh? ah, ma, ba, ah, <laughs> Michael, Michael Douglasen aita Kirk Douglas <laughs> askotan kontatzen du bai bai, bai, bai, bai, bai. Kirk, Douglasek, Kirk Douglasek behartu zion montaje batera montaje bat egitea eta esan zuen aurrera nik egukiko dut azkeneko montajea eta orduan bihurtu zan zinegi independente batean bai. nik baita ere uste dut askotan eh, eh, zin independiente bezala eman diran pelikula asko, ez direla hain izan. Eh, batez ere eh, Miramax, goratzen dezute lar, eh, Harvey Weinstein eta bai, bai, bai. Harvey Weinstein eh, Nik Harvey Weinstein da, Eh, produktore <laughs> am, eh, amerikano bat eh, zeukan Miramax izenako distribuidora bat bai. eta egiten zitun Europako pelikula asko erosi eh, estatutuetako eskubideak lortu eta eh, Oskarretarako Eh, eh, bidali eh, pelikula hoberenaren Oscarra jasotzeko. Ah, vale, vale. Eh, eh, adibidez Shakespeare enamorado da. Bai, bai, eh, bai, eta okeres banagor, eh, la vida es bella ere bai. Ah, vale. Eta Eta lortuzun arrakasta bilo bat, zine independiente, komin artean, zine independiente, Merkia. zan hori, e, e, batuetan erakusteko, baino, etzan zine independientea, ze, berak erosten zitun pelikulen eskubideak, eta eta eskubide ere lortzen zun, pelikula bermontatzeko eskubidea. Claro. Eta pelikulari bermusikatzeko, nahi, nahi izan ezkio. Bai, da pizkat, ez Tipo, ba, e, eh, zin independiente, ez dakiz, claro, erba, pizkat impresionatzeko igual, ez es, e, du Eta orduan, ez claro, du, hoi da zin independiente? Ba, era kargarria. Ba, bueno, ez dakit. zin independiente, ba, era kargarria, beste apostu mota bat espero zulako, claro, bai. de zulako baina azkenean, orduan, claro. quien hizo la regla hizo la trampa. Orduan, benetako zin independientean ikuste dudala, hori, azkeneko montajea, e, kontrolatzen duena. Zutzen daria balin bada, azkeneko montaja kontrolatzen duena, hori da zine independiente. Osea, Steven Spielberg en pelikula zer dira. Pues zine independiente, beha kiten du nahi duna. Bai. Naiz eta, bueno, behartzen zaio, bat la lista de Schindler egiteko, e, e, universalekoak, universal Studiosekoak, behartu zioten, entre comillas, Parque parke jurasiko egitea. Esan ah. zioten, bueno, nahi zu la lista de Schindler egin, Venga. Ba, Ba, vale. Ba, bueno, ba, lehen da bizituzu parke jurasiko. <laughs> Venga, chaval. Eta tipoa, o erotuta ibili zan eh, parke jurasiko bukatzeko, zeintzun parke jurasiko eh, rodajeagin, eta joan zan eh, Poloniara egitea eh, Schindler. eta bere laguna George Lucasek lortu bai. zion sistema bat, George Lucasek montatu zuen pelikula parke jurasiko, ah, eta, ah, eta postproduzioa George Lucasek eh, super, supervisatu eta efekto bereziak eta guzti hori. Bai. Eta egin zuten kristo montaje teknologikoa Steven Spielbergek Parisea joateko hitz egiten egia, mila betzinen da larogeita Izan gozan, larogeita mabi, edo horrelako zeu zer Eta Parisetikan Eta Parisetikan, goain dala, hogeita marrurtea egin ez egiten eh? ADSL etza, ez egon Bai <laughs> Eta lortu zuten Terratxat, bueno, <laughs> eh, hortxe Hortxe, hortxe bai. Lortu zuten sistema bat, eh, Steven Spielbergek ikusteko San Francisco tipi daltzen zizkioten irudiak bai. e, montajea eta nola zihon ikusteko. Eta ala lortu zuten Parke Jurasiko bukatzea. Eta, eta, eta Steven Spielberg egintzun, la lista izin, beltzean, bai. holokaustari buruzko pelikula bat, e, Universal Picturesek ez diola inori, bueno, o sea, es ez da, ez da planteat, o implanteable egite hori. Baina Steven Spielbergek aldu egin hori. Eta orduan, Steven Spielberg zer da? Cine independiente edo ez da cine independiente? Ja. Es que, Es, es, eta Avatar, cine independientia Lau editore behar izan mal batxo? Avatar bigarrena, da interdependiente, nik uste dala. Nik uste dut Avatar bai dala independientea, ze eh, Titaniken eh, arrakastakin. Bai, James Cameronen lortu zuen ja nahiko izena eta nahiko mundu guztiak bere gain sinisteko eta esateko, bueno, nahizu nahintzazu, bakigu... De hecho, eh, ondo, eh, James Cameronek eh, bere soldata utzi zuen Bere bai. benefizioen partea eh, kapitalizatu utzi egin bai. zuen dena, ez zuen ezer zero irabazi zuen ti, e, Titanicekin. Zero. Bai, bai, baina a ber, bueno. horren truke lortu zuen, 20 th Century Foxek e, karta blanca ematea Avatar egiteko. Mhm. Uh -huh. Se renegociatuzun bere akordioa Titaniken arrakasta dela eta. O sea, Claro. Ja. Gertatu da Intzun, intzun bere soldata eta bere ganantzi izatio edola, inbertitu pelikula hortan bertan, eta ge horrek eman dio, eh, denak ezagutzen dugun Titanic a esker orduan, ba, bueltan, ba, biderkatuta, ez? Ez, ez, ez, ez. konfiantza Ah, konfiantza bai, baina, bai. berak ekonomikoki 0 0 dolar. Bai, Lortu bai, bai, bai. zitun. Osea, berak etzun inbertitu. Titaniken. ni nio, nire dokumentalain unian ebai kapitalizatu inun nire soldata guztia. Iru urtetako lanian niken un e, beneficio ekonomikorik atea dibidez. Baina, zer rekodazio ikusun zure dokumentalak? Ez gutxi, karo, ez, ez daka komparablia, baina apostua ditentzu zure proiektu hortan aurreatean nahi dezulako, ez? Azken finean. Bai, baina zure dokumentalak arrakasta izan balu zuk zer jasoko zenun? Bueno, produktorak jasoko luke. Vale, ba, honetan, tipoak zero. Eta Titanic izan zen, e, pelikula, munduko pelikula arrakastatxona, baina horre, berak lortuzun bere pelikula egitea. Oi, oi zen naizuna. Eta orduan, berak, ba, bueno, ba, Ta nahizun bezala itia, imaginatzen Nahizun naizun bezala bere modura, eta lortuzun, osea, nahiz eta zero kobratu. Eta horrek bai, emantziola, aukera, ba, bueno, abatar egitea tokatu zitzaionean, esatea, ba, bueno, guain egingo dut ni nahi dudan pelikula. Eta ni ziur nago, abatar aurneko gatik, kriston dirutza jaso eta, baino, sobrau, eta, eta ordun ba, horrek egin zion, egin beraz, benetako zine independiente bezala, osea, da independiente, noski, osea, es que nahi du egiten du. Orduen, independiente, esan daigun independiente eta zine komertziala ez dauz guztiz eh, alden dute? Ez que nik uste dut, independiente bezala jartzen dela zine merkea. Bai. Edo zine sistematik kanpo. Baina zine independiente alda izen zine komertziala. Bai, noski. Hori da, oza... Sea, Es que de hecho, están haciendo un cine independiente da eh Bai, circuitotik eh, de campo que el Bai, cine comercial de campo que el da la bai, eh, usted eh, independiente, independiente ahora que mantendo producción no la itenden. Eta bai. joia ze movimentuakan, arrakastakan, distribuzioan edo ez, ba, hoi beste bai, bada. Nik uste dut, independiente hori, e, erabiltzen da, izen bat ez dana zuzena, e, zentzu horretan. Hau da, badirudi, independiente izateko galdu in behar duzula. Hoi da. Ja. independiente izateko merkea izan behar duzula. Edo ez duela beneficiorik sortu behar. Eta nik esaten dudana da, independientea, ez du esan nahi, pelikulak merke izan behar du, nik pelikulak aldu izan berreunda berroita mar milioiko aurrekontua eta independientea izan. Ze azken finean orain, e, Fox da Disneyena. Oh, nik ez dut bai. Disneyek ezer esan dionik kameroni. Osea, asko harrituko nindun, de repente, Disney goak esango balute, bueno, James, a ver, zemu zoaz? <laughs> Erakutsi a ver nola zoazen. Ja, o sea, nik... Ja, amar urte pasatxu zula, nik, eh? amar a ver... Hemen zai, a ver, ke pasa? James, ke pasa? <laughs> James, ke ¿Eh? pasa? Ba, hori gertatzen zitzaion ere, Stanley Kubricki. Warnerrekoa joten zian, eta zaten zuten, oi, Stanley, ke pasa? Zure horrengo pelikula, noiz dator? Eta, eta, James Cameroni berdina gertatzen zaio. Nik uste bera dela independentea tope. Bilek, Kubrick eh, James Cameron nik uste dut bilek. Osa, izuk ni baino desienteko joak obviamente, ikusten dut bezala. <laughs> Baina, Kubrick eta bilek pertsonaia bezalare bai, zinema zuzendari bat baino desienteko joak izan diela. Karo, Kubrick ere produktorea zan. Horrean, Kubrick ere, eske Kubrick eta Cameron zentzu baten oso, oso berdintxoak dira. Osa, esan dut, behaien pertsonaiak behak pertsonalki, behaiek lortu dutena behaien bizitzan, e, zineatik aratako dihoare bai. Ah, bueno. Bai, baina esan nik eh, soilik bakarrik buruz hitz egiten. Vale. Osea, hau da, Kubrickek bere ekipoak zitun, bere kamarak zitun, bere dana zeukan, Londresen egiten zuen, bere txetik gertu, eta bere modura egiten zituen pelikulak. Eta, eta Warner Bros. guten zan estrenora. Eta ni uste dut, James Cameroni ere berdintxu gertatzen zaiola, beste nurri handiago batean, baina, baina berdina, seguro, ni, eske, asko harrituko nindun, <laughs> Disneyekoek eh, que James Cameronik gidoi bat onartuko bali, o sea, no lo no James. O sea, yeah. nahi duzuna egin. Beste gozaba da agian James Cameron basa oso sartuta da gola, agian bere bigarren parte hori egiteko prozesuan galduta igual sentitu zan eta laguntza eskatu ze igual soli hautan oh, bueno, está kit, bueno, edo zalantzak zituen. Adinare aurrea dijoa bueno, ez den beste adina, baino kolaboratzaileak igual behar ditu, beste, bueno, hori gertaliteke, eh, baina, baina eski, nik uste dut, osea, nahi pene dit, independiente hori jartzen zaiola, e, e, e, eta jendea eh. pentsatzen du derrigorrez izan behar dula, merkea, Eta alternatibo, eh? E, alternatiboa edo distribuzio arruntatik kanpo. Bai, eta suposatzen dala dirua galduko dula. Eta nei horrek pere dit. Ze ze alda dirua irabazi zine independentia egiten. Bal, baldin eta eh, kontrolatzen badezu zure produktu nolakoa den. Hai. Hombre, argi dau oso gatsa dela horretara heltzi ez, baina... Hombre, ba, <laughs> bi pertsona <laughs> ikut parkarik egin gizketan. <laughs> Horregaitik. Horregaitik. ala ere nik ziur nagoa ez zuzendari pilu bat daudela. Noiz bai, noiz bai Fin, Pedro Almodóvar da zine, independiente. Gerturako joate Bai, bai, Pedro bai, Almodóvar bai, adibide bat izango gerturago izan liteke adibide nabarmenena. Osea, Pedro Almodóvarek gaina berak produzitzen ditu eta dauka eh, lehen zeukan Sonyrekin. Aukeraz banago distribuzio eh, akordio akordi bat. Eta nik ez detuzte Sonic galdetzen dionik Pedro Eh, <laughs> Pedro. a ber, eh, eh bidalia zu gidoia ikusteko guk aber gustatzen zaigun. Urdaiazpiko, urdaiazpiko o <laughs> Osea, nik uste dut eh, Almodóvar izan liteka da hemen gertuago eh, adibidenik nabarmenena. Bai. Incluso Santiago Segura, esango, esango genuk ere, beak neurri batean nahi duna egiten du. Eh, bai. O sea, jende asko dago zine independiente hori egiten duna. Eta ez, ez nintzen harrituko Santiago Segurak ere bere dirua jarriko balu, Eh, eta Alex de la Iglesia. Alex Eta seguronik Ales de la Iglesia ere Ales de la Iglesia Enkargo kolanak egite ditu. Bai. Eta agian hor dago muga bat. Vale. ¿Ves? Eh, bai. perfectos desconocidos. Bai. Eh, Alex de la Iglesia enkargu bat bai, Eh, San, los crímenes de Oxford, bai, ya ven, Eta uste hori ere enkargu bat. Agian Ales bai, de la Iglesia dauka beste mentalidade bat eh, eh, dala eh, eh, director for hire, ingles esaten dana. Ba, bueno, produktore bat etortzen zaizu eta esate dizu baizu Alex, eh, nahi egin pelikula hau eta Alex bueno, vale, eh, vale, se se da, vale, venga, perfecto. Bai, listo, bai. Me, me viene bien. Hori da, me viene bien, tengo <laughs> libre. Eh, esta... Agian Alex Alex ez, ez da inbeste, baina, baina, baina Espainian eh, eh, Pedro Almodóvar eh, argi eta garbi. O sea, beak nahi duna egiten du inork ba, ez dio esaten. Pedro Almodóvar eh, bakarra da, Espaini maian. Bueno, daude oso gutxi. Oso, oso, oso gutxi daude, oiteko gai dira. independiente horretan, arrakasta eduki duena, arrakasta nabarmenena eduki duena, bai. eh, Pedro Almodóvar da. Hoi da. Eta Nesan, bai. ezka, independentia egitea eta eh, diru egitea zine independentian bitartez eh, posiblia da? Bai. Ba, ba, bai. Bai. bai. Eh, erresa. <laughs> Inondik inora. <laughs> Inondik inora. Ez, zinean dirua egitea oso zaila da. Bai, bai. Eta horren bueno, bai, horren froga... independiente edo independiente bai, eh. O bankuek ez dute zine produktoren akzionare on sartzen, ez dute invertitu, no? Está claro. Azken finean diru asko behar da eta eta azkenean apostua da. Eta claro, bakarrik hitz dugu ondo atera nahi buruz. Ah, beste aukera gutxi da, gehiago. Gaur egun igual beste plataforma bueno. gintairik itzen nahi dia sistema berria, baina... Bueno, subentzio, eske zer da subentzio bat? O sea, zer desberdintasun dago e, e, Sonic zuri, zure pelikula ordaintzea edo A3 mediak ordaintzea edo Eusko Jaurlaritzak ordaintzea. Ba, diru publikoa izatea... Zein da desberdintasuna? Prozesua. Publikoa izatia izatia hasteko ba, uste dut dela en alde hundiena, eh? Desan batek... Bartuan ez da independientea ere. Kubrik honek adibidez, Warnerreko buruak bai. konbentzituta... Bai, eta guain, eta guain, lehen dakari eh, bai. <laughs> Konbentzitu behar diozu. <laughs> Osea, diru laguntza jasotzen duen pelikula bat independientea da. <laughs> Subentzio bat jasotzen duen pelikula bat independientea da. Ne ustez, ez. Eta hori da azkenean refleksioa, ez? Esatezu, benetan zer independientea zein zanbarko luke orduan, ez? Ja. Azken finean, agian independienteagoa da e, produktora batekin akordio batera itxi dago norbait. Independienteagoa da agian, subentzioen bila da bilen bat, bai, bai, baino. Guztizadoz. Guztizadoz. da, bai, bai, bai. Argi da, zu gainera, adibidez, eh, bueno, pelikulatetik kanpora ja urten da. Eh, zu sabizenien egiten, eh, produktu bat, eh, telebistarako, telebistako egarela, e, telebistak edo produktora batek ez da gibarden eh, da e, edo Telecinkorako edo lan egiten badozu ja zure produktu egongo da mugatute Telecinkok, e, eh, Televisión Española edo ETBek gure da benera Osa, zara... Bai, claro. Ez da zuria produktu hori. Para nada. Ordo gauza. Agian, agian telebista munduan zaude... Korte finala ez dara, eh? Ez da, ez Bueno, ez dakigu. Ez dakigu. Ez dakigu kas guztietan horrela dan. Ez dakigu... Kasu askotan Ez dakigu Netflix batek zenbat ah, duen muturra e, bera eh, ordaintzen duen produktu batean. Ez dakigu. Deko zein beste eta telebista kate batean, ez dakigu zen eurri arte, ekate eh, kate pribatuek sartzen duten muturra. Eta, eta, eta azkenean... Ni guztu horra handia da, bai, gure kasuan guk ez dutzen duen atmosfera bintza, telebizta kate publiko batena da, bai. Eta hor, diferentzia bueno, bai, handia. Bueno, bai, bai, eragina eta konsekuentziak eta behaien en atzian eukipos eh, un argumentua oso diferentia dira. Baina, bueno, zinen munduan bai dalagia e, eh, e, eh, zaudela distribuidoren menpe, bai. azken finean, pelikula bat zinean erakusteko distribuidorak behar dituzu, eta ja horrek ja etzaitu independientea egiten. Ados, bai, bai. Orduan, pues bueno, ba, ni horregati beti independiente geratzen naiz, galdera ikurra handi batekin. E, independiente, independiente, beti behar dezu norbait, beti behar dezu distribuidora batek esatea, bale, ba, pelikula erosten dizut eta eta zina jarriko dut. O sea, igual jende konzeptua pizkat eh, eh, nahaztut, ez? Eh? gure desan, eh, entzuten danien, zure burura etorten da beste eh, beste gauza bat, ez da nahi independiente, ez? Bai, zure kamerakin eta... Bai, da, como, bueno, alterna alternatibo ora du zau eh, due zine bai, independiente entzuten bai. dozunien, zine independiente baino, ez? Bai, bai. da merkea, da, bai. zine merkea, esatezu, bai, merkea, bale, zuk egin dezu, eh, Loturari gabeko eh, eh, Hori da Hainbat zinemalditara bidali behar izan duzu Hainbat sari jasotzeko ez Badiru hori behar dezula ez? Eta, ah, eta esatezu Bueno mm, mm, Vale, bueno, zine independiente Bueno, vale, ok Baino <laughs> Baino ez dago zine independiente sea, edo eh, Nenez dago hori, independiente adia Oiek, ba, ba eh, pelikula batekin nahi nuen, eta erabaki dut ez egitea. Gertatu zaio inglesezko pelikula bat egin martzun, inglesezko ah. eh, izkuntzan egin martzun bere aurreneko pelikula, okerrez banago Kate Blanchett izan martzala izarra, eta azkeneko momentuan, ba, esan du ez du behar. Eta ya esta. I punto pelota. O sea, bai. Eta ez du egiten, eta listo. Zer pedo lan i esta. Eta listo. Eta horrein <laughs> egin bardu, labur metrai bat egin du, edo berdi bukatzen dago, western antzeko bat, euskal izan. Ah, bai, eh? Eta, eta, pues bueno, egiten du, lagur metare bat, bai, eta punto. Ba, ya está. bai, bai, bai. Ez? Azkenean hori da zin independiente. Eh, nahi duan egiten dut. Klinizbu. zinia bai, O sea, beste arte arte disiplina batzuin konparatuta oso oso exigentia dela eta oso eh, jerarkikoa eta oso eh, atzian gauza asko da azkala. sea, guk adibidez, eh, komentatu izan genuen, bere garaian eta hola, esaten genuen, joder, zu pintorio baldin bazea, Eh, zure eh, brotxa batekin eta zen batekin geixo gutxi otaretuko zu, baina bueno, zure bai. pintura hau ingo duzu. Bai. Eskultorea aldi batzea, ba, zure zintzelakin eta pixkanaka pixkanaka gotu duen, jungu gozea forma ematen eta zure obra bat sortuko duzu. Baina pelikula bat sortzeko garaian, errealitate bat en, eh, plasmatu posibilizateko eta modu realista edo sinizgarri batian eta bar bar, ba, asko ze atzian daun ekipoa eta lan, lan sistema komplexuagoa dela eta horrek eman duen posible dula, ba, eh, zuk esan duzun korte finala, korte finala izango litzateke, zure erabaki hoi, ez? ez? Brotxa, brotxa nun jarri, o, o nola bukatu. baino atzian dakan lan horrek koordinazio handia dakala, eta lantalde handiago baten beharra dakala, eta horrek ematen dula, ba, bueno, eta azkenin diru e, sartzen da tartien, ez? Eta horre or, da azkenin pizka mugatu bai. aldatzune edo, ez? Bai. Bai, di, ah, disiplina bai posile dezu dintzera asko ze xumiagoa, zan edo, bai. errekurtso gutxiokin eta zure errekurtso propioakin botatako aurrea eta bar, eta bar. Baina, bueno, ene mazu errealitate hori plasmatzera iritsi, eh, ez da horren erresa. iritsi propio bat. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Ustezados, está quit, bueno, a Batarriren inguruan dugu berba. Bai, eh sin independiente ninguno en dugu berba bueno, Avatar, zin si, si, ah, independientearen eh, ori, eh, adibide ar, ar, argiena, ez? Eh. Ahora <laughs> da. Bai, bai. Nik uste mundu guztiak, mundu, gustia guztiak dekola Avatar, zin independiente. Nik uste dut dekola mundu guztiak. <laughs> A nik uste dut indugun sarrerakin, bigarren saiorako saiatu gaitezkela futuroskopen babesa. Hore da. Eh? Korte finalakin Google dituko gea, baina bintzat diru bai. pixka esertzia. Bai, ni bai, uste dut. Hori da, hori da. Nik uste dut futuroskopek pixkat eh, bultzada apur bat bierdauela, eta nik uste dut gure laguntza ondo terko jakola. Ba, fijo. Duran galdetika an autobusa como diaba. Horretatik, horretatik. Kulturescopera. Bueno, eta oinbe bai... vaip eh <laughs> Barkatu, barkatu, kipuzko harrak bat ikan Kosta iten zego eh, bai. Gure atatzen geha eta ez ez ez ez ez ez bai, Gutxi, gutxi Bo, duran galdera ondo esan da dau, zetik hau duran galdea da ah, Baina, bai, bai, hori ondo esan da dau Baina hau da, eh, jurreta, jurretako plazan gauz, eh, abadetxien Eta, bueno, eh, lehen eskatu ostea, itorrek, abesti bat, eta ez dakiz lan ingo dagoen loturi, eh? Ez, ez, ez, ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa. Hau da, be, be, eh, txantxa interno bat, zen. Eh? Txantxa interno bat, zen. Eta bai. ez dagoen goen lotura, erik orduen? Ez es que ez do. Ez da. <laughs> Ez da. eh? Bueno, baino... Bai, alde egin lotura Venga, bat. Venga, perfecto. Alde egin lotura bat. Ez dagoen hori da. Aitorrek eskatu duen abestia, da, bai. eh, el lobo de Wall Street pelikularen El lobo de Wall Street en escena bat oso Ah, es que hoy no escato, hoy no escato. Ah, vale. Venga. Camilo VI. Ah, ostra. Ostra. Sí, sí, Intzak lotura, Cameron. Cameron eta Camilo. Es que galdu dut hori, eh, eh, vale. Ahí es, vale, vale. Baina, tú, edita tú Editatu, <laughs> editatu Edita kampoan. editatu Hau da, errati eh, independiente bat, eta orduen, eh, nik gurote nahi pintzen dut, bale? Ah, zu, zu, ah. zu, <laughs> hori da, hori ikusten, hori da. Hori da, independentzia, korte finala hori daka, oson. Hori da, hori da, eta berdin diogu eskatzen badugu edo, eh? Berdin dio. Berdin dio. Eta txiste txar bat bota posile Baina benetan, eh? <laughs> Bai, bai, klaro, bai, etz. Ez, ez, ez. Ez da momentu. Ez da publiko inber, ez da publiko inber. Oso no. Eh, eh, <laughs> vale, orduen, el lobo de Wall Street eh, agertzen da... Eh, Gabi, esaten, eh, lobo, lobo de Wall Street... Eh, lobo de Wall Streeteko eh, estena baten agertzen da... Eh, ez lan da? Bai. Eh, bai. Oine, ya te torten... Kantu eh, bat, bai. Aktorien... Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Eta, eta Leonardo... Leonardo DiCaprio eta Matthew McConaughey dukat ez dena bat, Eh, logo Google Streeten, eh, Martin Scorsese... Nik uste pelikula horteko ez dena mitikona hau itzango dela, ez? Eh, bueno, ez hori izan oso berezia, ze Matthew McConaughey bakarrik ez dena horretan. Agertzen da, oker ez banago. Mm. Eta... Eta, eta Martin Scorsese zuzendaria, baita ere, zin independiente. Bai. Eh, naiz eta estudio bateko ordaindu eta kriston diruak ostatu eta bat eta beste e, Matthew McConaughey eta Leonardo DiCaprio dokate estena bat, non Leonardo DiCaprio da broker berria, Wall Streeteko broker berria, eta Matthew McConaughey da e, e, broker bat ja esperientzia daukana. Eta bizka bat, Bai. E, Leonardo DiCaprio doa bizka bat ikustea berzer egin bardan brokera izateko eta bat eta beste. Ikusi eta ikasi. Hori da. Hor da, Mazi egiten du abesti bat ba, bueno, bere gularra jotzen eta eta alako tribal gauza bat dena eta oso ezagun egintzan garai horretan ez dakit dago nor entzuteko Hori da. Vamos. Hori da. hori da, hori da, hori izan. Eta, eta pixka bat da, izteko pixka bat zirin dependiente zer dan edo zer ez dan, eta azken montajea zer dan eta zer ez dan. Eta aitorrek esan duna ere zinea nola dan eh, arte edo kolaboratibo bat. Eh, oso interesgarria da nola kontatzen dan, eh, Matthew McConaughey kontatuta, eh, abesti hori, entzunezuten abesti hori, eh, berak ere abiltzen du en grabaketa baten aurretik ensaio ensaiatzeko bere ahotsa e, pixka bat garbitzeko eta Leonardo DiCaprio ikusi bezala bai neurri batean eta Leonardo DiCaprio ikusi egiten eta estena berez egintzan abesti hori gabe eta Leonardo DiCaprio esan zion Martin Scorsese izu Matthew egiten du abesti tribal hau Eta nik uste dut oso ondo etoriko zela pelikulan. Aizu Martin. <laughs> Aizu Martin, hori da. Hori da. Eta orduan, Matthew McConaughey eskatu zioten egitea hori eta berriro gintzuten eszena. Eta hori ikusten da pixka bat, esatea, ostras, ba, hor da arte kolaboratibo bat, e, improvisazioari leku ematen diona, eta batez ere, Martin Scorseseri gustatu zitzaion ere, ondo iruditu zitzaion, eta pelikulan dago sartuta. Eta, eta azken finean, Martin Scorsese batek, segurona, alko zula montaje, amaierako montajean utzi, eta agian ejecutibon bateri igualet zitzaion gustatuko lo que baino hor dago sartuta. Eta eta Martin Scorsese zuzendari independiente bezala, beti kon beti horrela, eh ba bueno, eh hor sartu zuen estena hori. Le, le, esan dugun bezala, sea ni uste taudela adibide garbi bat, bigarren idazketa hortan, grabaketan bertan iten den bigarren idazketa hortan, ba, egon dian beste impulsu eta improvisazio horreri sarrera mantzaiola, eta kasu honetan adibidez pelikulako momentu historiko edo ezagunenetako bat bihurtu da, hasiera batian planteatu gabe zeon e, histori bat ez. Bai, bai. Bigarren idazketa hortan. Ba... Bai, bai. Eta, hori zan da. Eta hori da. Bueno, Ba, zelan lehengo ikusi makusi hau? Motxa, intzait. Motxa? Bai, pelikulan kontrakoa. Ah, bai, eh? <laughs> bueno, azkenengo galdera, abatar bat edo bi? Eh, uh, hmm. uh, uh, uh, uh. Nik, nik, komentatu genuen pelikulatik ateatzean. Iru ze izango da? lurrazpilan? Ah, hori ja. Espazioan? Ez, bai, ez dakigu, ez dakigu. Ez dakigu. Nik uste berena dala aurrenekoa. Agian berria dalako, berria zalako atera zanean. Bai. Agian nere, nere kasuan, hiru den ikusi izana bigarrenak asko kondizionatu nago. Yeah. Bai. Osa, begillak ez dalman ikun horren lehorrako ikiko, igual negarri ingo dena, mm. <laughs> bueno. Eta zu hasier? Ni lelena bakarri ikusiot. Eta? Ondo, oso ondo, bai. Irudet? Ez, ez, ez, ez. Ikusi naban oindala gitsi gainera eta ikusi naban... E, Zinema independente batean. De, bai, bai. en el cine independente de mi casa. <laughs> Bai. bai. Eta ondo, a ber, osea, pelikula guai, lo que pasa, bueno, eh, niri eh, dana, bueno, eh, historia bera, ba, bueno, pizkat, eh, beh, San, Ni, nik lehenengo ikusuriako... El blanquito que va a salvar a... La historia de Pocahontas hecho bonito. Bueno, bai. Bai, hori da. Bai, pizkat hori. Nei asiratiko la salduziot. Baina oso politia, oza, gustara, oza, egizan gero ikusten duzu pelikula oso, eta zaten ba, eske gustara ikusiot. Nik bai. Bai, Nire bai, Baina nire guztiak usin nuen egia. Hor hartelten da, eta gero, karo, azkenien mundu baten sartzen zaitu, eh, atrapoiten zaituna. Osa, dauz, ah, elementu asko... Ba, detaile asko zaude... Bai, elementu asko dauz, detaile asko... Eh, Zure burua imaginatzen zu berreun metroko alturan zuaiz batetik saltoka babesi gabe, eta ez da, gauza bai, Bai, hori da. Ea maten zaitu, uste, Zuk esan dezu bezala, nebel mazun pelikula, pelikula honen bitartez mundu berri bat sortu, nik uste dut lortzen la mundu berri hortan sartzea ikuslia. Eta, ba, on arte? Ez, edo oso zergeizia bezateko dugu, ala? Ez, ez, nahiko itzen dugu. Nahiko itzen dugu. Bai, bai. bukaera bai. mateko ikusi makusi, zer ikusi, ba, abatarbi igual bai. Eta, hori da, eta maitzeko, zea beste piniko dugu? Eh. <laughs> Eta honekin amaituko guesta? Bai, bai, Ikaragarria. Bai, Espero daigun beste ba- Ikaragarria. Ba, beste kapitulo bat okitia ikusi makusko. Abatarren zeria. Azul salvaje. Azul salvaje. Eta <laughs> barrekin lotuko dugu. Así que eskerrik asko tortiaren aitor eta jor. Zuri. Eta, eta beste bat arte. Venga, eskerrik asko. Agur, agur. Loizan. Pero hay algo que no ves. Yeah. alive.